บุ๊กทูห้าสิบเก้าเนนื้อิ in 5กที่ทำการไปรษณีย์ไปดี i e ส o ัน k ัว t o ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is die naaste postkantoor? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Is die postkantoor ver hier vandaan? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is die naaste postbus? ดิฉันต้องการสแตมสองสามดวง Ek het 'n paar s e a l s nodig. สำหรับการ์ดและจดหมาย f o r a c a r d i n a brief ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Hoeveel is die posgeld t na Amerika พัสดุหนักเท่าไหร่ Hoe swaar is die pakkie ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Kan ek dit per ligpos stuur? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Hoe lang zal dit neem om daar te kom? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Waar kan ek 'n oproep maak? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Waar is die naaste telefoonhokkie? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Heet i belkaarte? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ Heet i het telefoonboek? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Ken i die area code vir Oostenryk? รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะ Een oomblik, ek soek dit gou. สายไม่ว่างตลอดเวลา Die lyn is steeds beset. คุณต่อเบอร์อะไร Watter nommer het u geskakel? คุณต้องกดศูนย์ก่อน U moet eers 'n 0 skakel.